раздел 9 агрономы з нямецкай сельскагаспадарчай камендатуры знешне нічым не нагадваюць людзей гэтай прафесіі двое звычайных вайсковых афіцераў і трое напаўцывільных у жоўтых без пагонаў шынялях ботах высокіх седлаватых шапках Камендатура заняла новае перад вайной адбудаванае памяшканне райспажыў саюза, і ў першы тыдзень, уладкоўваючы свой быт, немцы нікуды не паказваюцца. Над вячоркам хмурага лістападаўскага дня, калі супрацоўнікі ўправы ўжо разыходзіліся, крамер выклікаў да сябе драгуна настрою бургамістра панылы твар стомлены аб прычыне драгун здагадваецца у крамера непаразуменні з сельскагаспадарчай камендатурай аграномы немцы незадаволены тым што ў раёне не выявілася харчовых прыпасаў чуткі ўжо ходзяць камендатура бярэ под свой контроль млыны і соль, якая асталася на базе спажыў саюза. Нямецкай маёмасцю будуць аб'яўлены саўгасы, а таксама калгасныя будынкі, інвентары машыны. Пайкі служачым і рабочым урэзваюцца. Замест паўкілаграма, устаноўленага бургамістрам, Цяпер будзе 300 грамаў. Е такія сем'і наогул не ўлічваюцца. Дзіўнае ў чутках адно. Немцы нібыта не збіраюцца прызнаваць правоў былых уласнікаў на іх маёмасць. Кулакі, лішэнцы, непманы, усе, ну усе, чыё багацце ў свой час было абагулена, з нямецкіх рук не атрымаюць нічога. Колькі да вайны раён здаваў хлеба і мяса, пытаецца бургамістр. Добра не памятаю, Август Арнестаіч, хлеба здаецца не болей тысячи тонн. Мяса штосьці каля 300 тонн. Гэтыя з камендатуржынь, Бургамістр адчайна махае рукой. Патрабую 2000 тонн збожжа і 500 мясам. Да яшчэ малака тысячу тонн. Нерэальны падыход, Драгун стараецца гаварыць спакойным. Трэба ж глядзець на факты. Пастаўкі в асноўным выконваліся калгасамі калгаснай жывёлы няма пагналі на ўсход ураджай загінуў на палавіну цяпер без усялякай здачы будзе голод вы ўлічыце раён не толькі здаваў але і атрымліваў нават больш чым здаваў хлеба толькі ў мястэчку прадавалася 90 тонн за месяц а мука крупы цукар Краммер трэ далонямі скроні ўстае нервова праходжваецца ля стола. Высокая дзябёла яго постаць здаецца яшчэ больш сутулай, як бы небачны цяжкі груз гняце бургамістра. Я то магу ўлічваць, Ды яны не хочуць, нарэшце гаворыць ён. Вы станьце на маё месца, думаеце з імі лёгка, ледь два цэнтнеры солі на месяц выпрасіў ды яшчэ няшчасныя пайкі люди ж працуюць мусяць нешта атрымліваць всякая ўлада трэба іх таксама разумець драгун война немцы льюць кроў солдат упадай ён ведаць нічого не хоча германія бедная краіна ты прыйдзецца здаваць. Драгон прыкусіў губу. З вуснаў ірвалася злое абразлівае, хто прасіў немцаў ваяваваць. Загаварыў, стрымліваючы ўнутранае хваляванне. Это ўсё правільна, а востарнестаючы, але я заўсёды лічыў немцаў практычнымі людзьмі з цвярозым розумам. Нават палавіну такой колькасці збожжае мяса, як вы назвалі, можна ўзяць толькі канфіскацыі. Это будзе азначаць, што сельская гаспадарка разарыцца ўшчэнт. Улічыце, што нямецкія часці, якія тут праходзілі, нямала ўзялі. Колькі зарезана каровы свіней толькі в адным мястэчку, калі ж здаць яшчэ гэтае, то вясной не будзе чым сеять, Не будзе каровы свіней. Немцы на будучы год не получаць нічога. Я ўжо не гавару пра голад насельніцтва. За акном зусім цёмна ў дзверы стукае вартаўніца. Чэзлая, апранутая ў мужчынскі да пят кажух кабеціна, яна ўносіць запаленую лямпу крамер яшчэ болей збянтэжаны на прадаўгаватым шэрым твары плямы здзьмухвае са стала нябачны пыл непаслухмянымі тоўстымі пальцамі перабірае паперы вы драгун напишите мне гэта асцярожна толькі вы правильно гаварылі але трэба асцярожней Пра тое, што два месяцы паблізу стаяў фронт і ўраджай асыпаўся, што нямецкія часці многа ў насельніцтва забралі, паболей лічбаў яны любяць лічбы. У мяне пад рукамі нічога не было. Здаваць прыйдзецца, але можа зменшыць. Вечарам у вокнах местачковых хат рэдкі ланцужок агнём мясцінамі агні бледныя, мігатлівыя, на камінках лучынам. У правулках густая, як дёга чарната, надрыўна выюць сабакі. Яны на прывязі цяпер днём і ноччу. Паліцэйскія страляюць у сабак, дзе б не ўбачылі. Такі загад сельскагаспадарчай камендатуры. За сабак будзе налічвацца падатак. А што возьмеш з вандроўных? Выйшаўшы ад бургамістра і зрабіўшы ходку вакол сквера, Драгун пастаяў пад старым вязам насупраць вокон шэлегавай кватэры, затым порстка рушыў праз вуліцу. Шэлег дома і ён і жонка нечым узрушаны. Увагнаў я крамераў пот, пачынае драгун, пераказваючы размову з бургамістрам, Шелек слухае неуважліва барабаніць пальцам па стале аб сваім думае. Што ты на гэта скажаш? Нарэшце пытаецца драгун зняважаны абыякавасці субясядніка. Так і павінна быць, фашысты паказваюць зубы. А што нам рабіць? Замест адказу шэлег падымае на стале цыратум, кладзе перад драгуном газетны ліст. Награнном недаўменна пазірае то на шэлега то на яго жонку, Яна, як бывала заўсёды спакоя не выйшла, стаіць прыхінуўшыся спіной да печы, з цікавасцю паглядвае на мужчын. Нібы нешта ўспомніўшы драгун раптам упіваецца вачамі ў загаловак. перад ім правда. Святочны нумар за сёмага лістапада. Болей драгун нічога не чуе, не бачыць таропка мацыя пальцамі паперу, нібы жадаючы ўпэўніць, што газета сапраўдная прыглядваецца да даты, якой памечан нумар, Нарэшце кладзе перад сабой газету апошняй старонкай, нечутна варушачы вуснамі, доўга не зводзіць вачэй з таго месца, дзе звычайна ўказваецца адрас рэдакцыі нумары рэдакцыйных тэлефонаў. Паўгадзіны ці болей чытае. Шэлях маўкліва сядзіць насупраць. Дзе ты ўзяў? адарваўшыся нарэшце ад газеты пытае граном. Нашы з самалёта скінулі ў лесе. Буян знайшоў. Можаш даць мне да раніцы, заўтра прынесу. Ёсць 10 штук. Я сказаў буяну, каб яшчэ пашукаў твару драгуна зяе вочы блішчаць у гэтай асветленай нечаканай нязнанай раней радасцю хвіліны ён забыў пра ўсё у параўнанні з тым што ён ведае адчувае цяпер не такімі балючымі здаюцца тутэйшыя іх няўдачы распад знішчальнага батальёна які так і не стаў партызанскім атрадам здрада тых каму да вайны верылі на расстрэл Денісава, якую выдаў відаць касарэвіч, доўгі ланцуг вялікіх і малых падзей, які прывёў да сённяшняго іх становішча. І раптам з цемры прору, у якой яны апынуліся адразу на вышыню. Немцы Масквы не ўзялі, яна жыве. Чырвоная армія ваюе з фашыстамі. Вось галоўная праўда тая вышыня, адкуль разыходзяцца ўсе дарогі будзе гэта будзе ўсё. Драгун не выбачыць перад сабой прасветленыя твары тых, хто як ён возьме газету ў руки, прачытае ўсю радок за радком запомніўшы, посмакаваўшы кожнае слово надрукаванае там у Маскве. Колькі іх пяёра шасцёра, тых, каму ўжо сёння можна даць газету, верачы, што яна не трапіць у руки фашыстам, а пойдзе яднаючы круг за кругом новых аднадумцаў. Мы арганізуем новы атрад, раптам гаворыць шэлях. У нас усё ёсць. Заўтра ж трэба пусціць газеты па сельсаветах, дадае драгун. Адну пілятічы трэба даць настаўніку батуру, сакратару сельсавета валюжычу. Ведаю, гаварыў, наши гопченко один экземпляр шкірману само сабой трэба сабрацца разам яны здзіўлена глядзяць адзін на другога якім ясным простым здаецца тое што хвіліну назад яны вымавілі услых але слово сказано слово ўжо жыве прагным імпэтам, захліпаючыся гарачым шэптам, перабіваючы адзін аднаго, яны прыкідваюць, да каго трэба паехаць у першую чаргу, каму што сказаць, каго праверыць, прымаюць або тут жа адводзяць кандыдатуры тых, хто на іх думку гатовы ці не прылучыцца да справы, якая сёння самая галоўная неадкладная. Яны ў гэты час зусім не думаюць аб прычынах, акалічнасцях, што прывялі да распаду знішчальнага батальёна. Гэта мінула, гэта ззаду. Не думаюць пра ахвяры, якія яшчэ могуць быць так паднятыя камандай, атакуе варожыя пазіцыі рота мёртвыя параненыя падаюць жывыя хмеленыя нянавісцю прагай жыцця прыціскаючыся под градам культ да зямлі зноў падымаючыся нястрымна ідуць наперад